qardaşlar, aləmlərə rəhmət olaraq göndərilən Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bəzi xistətlərinə görə digər Peyğəmbərlərdən üstün edilmişdir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, U'titu xamsən fuddiltu aləl-ənbiyəi bisittin. Fuddiltu aləl-ənbiyəi bisittin mən digər peyğəmbərlərə altı xislətə görə üstün edilmişəm digər peyğəmbərlərdən. U'titu cavami'al kəlimi Yığcam kəlmələr verir, öyrədilib mənə. Yığcam kəlmələr verilib mənə. Və musirtu bir ru'bi və düşmənimin qəlbinə qorxu salınmaqla mənə yardım edildi. Və uhillət liyəl qanaimu və mənə qənimətlər halal edildi. Hansı ki, bundan əvvəlki peyğəmbərlərə qənimət döyüşlərdən qənimət əldə etmək haram idi. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ تَهُورًا وَمَسْجِدًا Yer üzü mənim üçün həm təmizlik, həm də namazgah edildi. Hansı ki, bundan əvvəlki ümmətlər yalnız müəyyən olunmuş yerlərdə namaz qıla bilərdilər. Və həmçində təyəmmüm, təyəmmüm bizim ümmətin xüsusiyyətidir. جعلت لي الأرض tahura ve mesciden ve ursiltu ilen nasi kaffeten. Ben bütün insanlara gönderilmişəm. Və bunun Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən əvvəlki peyğəmbərlər isə hərəsi öz qövmünə göndərilirdi. Və xutimə biyən nəbiyyunə. Və mənimlə peyğəmbərlərə son qoyuldu. Və mən sonuncu peyğəmbərəm. Və birinci xislət Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə yığcam kəlmələr öyrədilmişdir. Və yığcam kəlmələr nədir? Yığcam kəlmələr qısa məzmunlu, lakin geniş mənalı özündə bir çox şəriət əhkamlarını və yaxud bütün şəriət əhkamlarını əhatə edən, cəm edən sözlərdir. Və Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləm hədislərinə fikir versək görərik ki, hamısı yığcam kəlmələrdir. Amma mənası isə çox genişdir. Və bu, bu xütbəmizdə biz Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləm bu cür yığcam kəlməli hədislərindən birini öyrənəcək inşallah. Və bundan əvvəl bir neçə hədisi keçmişik, öyrənmişik. Və hədis Abu Zər radiyallahu anhudan gəlib. Abu Zər radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənə dedi, İttəqilləhə heythumə kuntə harada olsan Allahdan qorx. Və ətbi'is seyyiətəl həsənətə təmhuhə. Pis əməli, günahı, yaxşı işlə, pis əməldən sonra yaxşı iş gör və o onu silib aparacaq. Və xaliqin nəsə bi xuluqin həsənin. Və insanlarla gözəl əxlaqla rəftar et. Üç cümlədən ibarətdir bu hədis. Amma özündə isə bütün şəriətin əhkamlarını cəm etmişdir. Və bu hədis əzəmətli hədislərdəndir. Və bu hədis özündə Allah talanın və həmçində bunların haqqını cəm etmişdir. Və bu hədisə oxşar başqa hədislər də var. Məsələn, Əbu Hureyradan gələn hədisdə deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşdu. Ey Allahın elçisi, o hansı əməldir ki, ən çox insanlar o əməli edib cənnətə girəcəklər? Yəni insanların cənnətə girməsinə səbəb olan ən çox ən, ən çox səbəb olan əməl hansıdır? Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, "Təqvallahi və husnul xuluq." Allah qorxusu, təqva və həmçində gözəl əxlaq. Və bir soru soruşdum ki, ey Allahın elçisi, bəs insanların cəhənnəmə girməsinə nə səbəb olacaq ən çox? və dedi ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Əl-fəmu vəl-fərcu Ağız və həmçində övrət yeri. Yəni, insanlar ən çox cəhənnəmə girməklərə səbəb onların qeybət etmələri və həmçində zina olacaqdır. Və hədisin əvvəlində Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İttəqillə heysu məkumtə Tarda olmuşsansa ol, Allahdan qor. Təqvalı ol. Və təqva Allah qorxusu Allah talanın Quran-ı kərimdə bizə və bizdən əvvəlkilərə və sonrakılara etdiyi tövsiyəsidir, nəsiyyətidir. Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur: "Və laqad vassayna allazina utul kitaba min qablikum və iyyakum an ittaqullah." Biz sizdən əvvəl kitab verilənlərə də sizə də Allahdan qorxmağınızı buyurduq. Və həmçinin də peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallam da öz səhabələrinə təqvanı nəsiyyət edərdi. Və bir döyüşə əmir seçdikdə və döyüşü göndərdikdə həmən əmiri ilk növbədə təklikdə xüsusi olaraq Allahdan qorxmağa tövsiyə edərdi ona. Və həmçinin səhabələr də bir-birlərinə Allahdan qorxmağı tövsiyə edərdilər. Və indi isə görək təqva nədir? Yəni, təqva dedikdə, Allahdan qox dedikdə nə nəzərdə tutulur? Təqva sözünün hərfi mənası ərəb dilində qorunmaq deməkdir. Yəni, hərfi tərcümə etsək, Allahdan qorun deməkdir. Yaxşı, qul Allahdan necə qoruna bilər? Yəni, Allahdan qorun dedikdə, Allahın əzabından, cəhənnəmdən və həmçində Allahın qəzəbindən qorun nəzərə tutulur. Və Quran-ı kərimdə Təqva bəzən Allah Taalaya izafə olunur, yəni nisbət olunur. Məsələn, Allah Taala buyurur ki: "Ya eyyuhellezina amanu taqullaha haqqa tuqatihi və la tamutunna illa və entum muslimun." Ey iman gətirənlər, Allahdan layiqincə qorxun və yalnız müsəlman olaraq ölün. Və başqa bir ayədə: "Ya eyyuhellezina amanu taqullaha və kunu ma'as-sadiqin." Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun və sadiqlərlə, doğru danışanlarla birlikdə olun. Başqa bir ayədə "Vattaqullaha va'lamu annakum ilayhi tuhşarun." Allahdan qorxun və bilin ki, onun huzuruna toplanacaqsınız. Və belə olduqda, yəni təqva sözü Allaha izafə olduqda, mənası Allahın əzabından, Allahın ə, e, qəzəbindən qorxmaq nəzərə tutulur. Qorunmaq nəzərə tutulur. Və həqiqətən də Allahın əzabı, Allahın qəzəbi qorxmağa layiqdir, qorxulmağa layiqdir, qardaşlar. Necə ki, Allah Teala özü Quran-Kərimdə buyurur: "Hu ahlul taqva və ahlul məğfirə." Qüdrətindən qorxub çəkinməyə layiq olan da, bağışlanmağa qadir olan da odur. Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhu rəvayət etdiyi hədisdə deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bu ayəni belə şərh etdi. Dedi ki, Allah Teala buyurur: "Mən daha haqlıyam ki, mənim əzabımdan qorxub mənə şərik qoşmasınlar və həmçinin də mənə, mənim əzabımdan qorxub mənə şərik qoşmayanı da bağışlamağa qadir olan da mənəm. Və bəzən də Quran-ı kərimdə təqva sözü Allahın əzabına və yaxud hansısa bir məkana izaf olunur, yəni nisbət olunur. Məsələn, Ayələrin birində Allah təala buyurur: "Fattaqun nara lati waquduha'n-nas wal-hijara uiddat lil-kafirin." Kafirlər üçün hazırlanmış və yanacağı insanlar və daşlar olan oddan qorxun. Başqa bir ayədə Allah təala buyurur: "Vattaqu yawman turca'un fihi ilallah." Allaha dönəcəyiniz gündən qorxun. Və təqva necə olur? İnsan necə Allahın əzabından və həmçində Allahın qəzəbindən qorxa bilər, qoruna bilər. Allahın əzabından və cəhənnəmdən qorunmaq üçün insan Allahın bütün vaciblərini yerinə yetirməz, müsəlman. Allahın bütün vaciblərini yerinə yetirib, itaətlərini edib və həmçində Allahın qadağalarından çəkinməklə olur. Allah Teala Quran-ı Kərimdə müttəqiləri vəsf edir, vəsf etmişdir və təqva sözünə həm zahiri əməllər, həm qəlbi əməllər və hətta bəzi müstəhəb əməllər də daxildir. Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur: "Leysel birru an tuvallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib." Yaxşı əməl üzünüzü məşriqə və məğribə tərəf çevirməyiniz deyildir. "Walakinnal birra man amana billahi wal-yawmil akhir." والملائكة والكتاب والنبيين. Var kimi yaxşı əməl sahibləri Allaha, axirət gününə, mələklərə, kitablara, peyğəmbərlərə iman gətirən وآتى المال على حبه ذوي الغربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب Həmçinin dilənənlərə, yetimlərə, qohum əqrabaya sevdiyi malı kasımlara, müsafirlərə, dilenenlere, kölələrə azad edilmesine sərf edən ve وَاَقَامَ الصَّلَاةَ وَاَتَ الزَّكَاتَ Namaz qılıb, zəkat verən وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا اَحَدُوا Əhd bağladıqda əhdlərini fil yetirən وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالْضَرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ sıxıntı və xəstəlik üz verdikdə, ha belə döyüşdə səbr edənlər, edən şəxslərdir. Sonra Allah təala ayənin ardında buyurur ki: "Ulaikellezina sadaqu və ulaika humul muttaqun." Onlar imanlarında doğru olanlardır və məhz müttəqi olanlar da məhz onlardır. Və fikir versək bu ayəyə Allah təala müttəqilərin sifətini adlandırdığı ilk növbədə qəlbi əməllər, iman, Allaha iman, Peyğəmbərlərə iman, kitaba iman, axirət gündə iman və həmçinin də zahiri əməllərdən sədəqə vermək, zəkat vermək, namaz qılmaq və əhdlərinə sadiq olmaq və həmçində xəstəlikdə və həmçində döyüşdə səbr etmək və Allah Allah bunların hamısını müttəqilərin sifətləri adlandırdı. Müttəqilər bunlardır. Və başqa bir ayədə Allah Allah buyurur وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Rəbbiniz tərəfindən bağışlanmağa və müttəqilər üçün hazırlanmış genişliyi göylər və yer qədər olan cənnətə tələsin. Və sonra Allah Taala müttəqilərin sifətini açıqlayır. Kimlərdir o müttəqilər? O müttəqilər ki, Əl-ləzīnə yunfiqunə fis-sarra'i vəd-darra'i vəl-kâziminə l-ğizə vəl-āfinə anin-nās vallahu yuhibbul muhsinin. O müttəqilər ki, bolluq zamanı da, qıtlıq zamanı da mallarından Allah yolunda xərcləyər, qəzəblərini boğur və insanları bağışlayarlar. Allah yaxşı iş görənləri sevər. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون Və həmçinin müttəqilər o kəslərdir ki, onlar pis iş gördükdə, yaxud özlərinə zülm etdikdə, dərhal Allahı xatırlayıb, günahlarının bağışlanmasını diləyərlər. Günahları Allahdan başqa kim bağışlaya bilər? onlar bilə-bilə etdiklərinə görə israr etməzlər. Fikir verin, bu ayədə isə Allah qala müttəqilərin sifətlərindən ilk növbədə o kəslər ki, mallarını xərcləyərlər Allah yolunda və insanları bağışlayanlar və hətta əxlaq özü də, əxlaq da təqvaya daxildir, müttəqilərin sifətlərindəndir. Və həmçində tövbə edənlər, günah etdikdə dərhal tövbə edənlər, bu da müttəqilərin sifətlərindəndir. Və həmçində sələflərdən də təqvanın tərifinə bir çox təriflər vermişlər sələflər. Abdullah ibn Abbas deyir, mütləq, müttəqilər Allahdan və onun əzabından çəkinənlərdir. Həsən Vəsri deyir, Allahın onlara haram buyurduqlarından çəkinən və Allahın vaciblərini yerinə yetirənlərdir müttəqilər. Başqa bir sələf deyir, müttəbi, müttəqi xəsiz şərikin öz şərikini hesaba çəkməsindən də daha şiddətli öz nəfslərini hesaba çəkənlərdir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurdu ki, İttəqilləhə heysumə kuntə Harada olursansa ol, Allahdan qorx. Yəni, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, hər bir yerdə, hər bir halında istəyərsən təklikdə ol, istəsən insanların içində, kasıblıqda, varlılıqda, varlı olanda da, xəstə olanda da, sağlam olanda da, bax bu sifətlərə malik ol. Bu sifətlərlə müsəlman gələk sifətlənsin. Və sələflərdən birindən soruşdular. Dedilər ki, necə edirsən gözlü, göz zinadan, gözlü zinadan necə qoruyursan? Haramdan gözü necə qoruyursan? Və sələf deyib ki, hansısa bir harama baxmamışdan əvvəl düşünürəm ki, mən bu harama baxmamışdan əvvəl Allah dala mənə baxır. Yəni, bunu hiss edirəm. Və bunu düşünürəm. Və insan, insanlar içində də, təklikdə də Allahdan qorxması üçün, yəni bu sifətə nail olması üçün ilk növbədə Allahın əzəmətini, Allahın onu görməsini və işitməsini harada olursa olsun, bunu hiss etməlidir. Və əgər insan bu sifətə nail olarsa, o mövsinlərdən olar. Və o mövsinlər ki, Allaha sanki onu görürmüş təkibi ibadət edirlər. Halbuki onlar Allahı görməsələr də Allah onları görür. Və Əbu Dərdə deyir, sizlərdən biri insanların qəlblərinin onu lənətləməsindən qorxsun. Təklikdə qalanda günahlar edər, Allah da insanların qəlbində ona qarşı nifrət qoyadar. Süleyman Ətteymi deyir, insan gizlində günah edər, səhəri gün isə oyanar və bu günahın zilləti, yəni əsəri onun üzündə görünər. Və başqa birisi deyir, insan təklikdə qalanda günah edər və qardaşlarının yanın, yanına gəldikdə isə onlar o günahın əlamətini onun üzündə görərlər. Çünki günahların təsiri var həm qəlbə, həm insanın zahirinə, görünüşünə. Və sonra Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا günahın ardınca yaxşı əməl gör, sənin günahını silib aparsın. Çünki insan nə qədər Allahın haqlarını, haq haqqını yerinə yetirməyə qalxsa da və nə qədər insanın, insanların haqqını yerinə yetirməyə çalışsa da mütləq nəsə bir naqislik olmalıdır. Çünki insan xətakardır. Kullu bəni ədəmə xatta. Tüm, bəni, hər bir bəni adəm günahkardır. Və buna görə də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi yönətdi ki, nə edək günah etdikdə, günahın ardınca yaxşı əməl görək. Və ən yaxşı əməl, günahdan sonra görülən ən yaxşı əməl tövbədir, səmimi tövbə. Necə ki, Allah Teala buyurur, Yə eyyuhəl-ləzinə əmənu tubu iləllahi tövbətən nəsuhə. Ey iman gətirənlər, Allaha səmimi olaraq tövbə edin. Və həmçinin də əvvəl qeyd etdiyimiz ayədə də müttəqilərin sifətlərindən, sifətlərindən biri odur ki, onlar özlərinə zülm etdikdə və ya günah etdikdə dərhal Allahı xatırlayar və tövbə edərlər. Və ayədə Allahı xatırlamaq dedikdə Allahın əzəmətini və Allahın əzabını xatırlayıb tövbə etmək nəzərdə tutulur. Və أتبع السيئة الحسنة yani dərhal etmək nəzərdə tutulur. Yəni günahın ardınca dərhal yaxşı əməl et. Və insan tövbəni gecikdirməməlidir. Çünki insan nə zaman və harada öləcəyini bilməz. Allah Teala Quran-Kərimdə buyurur: "Və tədri nəfsun məzə təksübü qadə və mə tədri nəfsun bi ayyi ardin tamut. İnallaha alimun xabir." Heç kəs sabah nə qazanacağını bilməz və heç kəs harada öləcəyini də bilməz. Allah isə şübhəsiz ki, biləndir, xəbərdardır. Və həmçinin də müsəlmanın günahlarını onun başına gələn müsibətlər də yuyur. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, müsəlmanın başına gələn hər bir müsibətdə onun üçün kəffarə vardır. Və hətta buyurur ki, barmağına batan tikanda belə onun üçün kəffarə vardır və həmçinin də 5 vaxt namaz cümədən cüməyə, Ramazandan Ramazana, həcdən həcə, ümrədən ümrəyə bu cür əməllər Allahın rəhmətidir ki, bizim günahlarımız silinsin. Və sonra Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, Xaliqin nəsə bi kullubin həsən İnsanlarla gözəl əxlaqla rəftar et. Bayaq qeyd etdiyimiz kimi, əslində gözəl əxlaq təqvaya daxildir. Amma niyə görə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm onu xüsusilə qeyd elədi? Çünki insanlar elə bilməsinlər ki, təqva yalnız Allahın haqqıdır. Ancaq Allahın haqqını yerinə yetirməklə kifayətlənməkdir. Təqva həmçinin insanların da haqqını yerinə yetirməkdir. Və gözəl əxlaq, gözəl əxlaqın əsli nədir? İnsanlar, insanlarla gözəl rəftar etmək insanlara əziyyət verməmək, insanlara əziyyət verməkdən çəkinmək və həmçinin də insanların əziyyətlərinə səbr etmək və onların əziyyətlərini əff və bağışlama ilə qarşılamaqdır. Budur gözəl əxlaq və həmçinin də güləriz olmaq. Və bəzi qardaşlar var, görürsən ki, maşallah əməllərdə Allahın haqqını bacardıqları qədər yerinə yetirirlər, namaz qılır, məscidlərdə birinci səhvdədir həmişə. Amma insanların haqqına gələndə isə görürsən ki, insanlar haqqını ödəmir. İnsanlarla kobud rəftar edir və ya bu kimisə haqqını yiyir. Və bu qardaşlar bilməlidir ki, yəni təqva həm Allahın haqqı, həm də qulların haqqıdır. Və bu, məhz bu zaman insan kamil müttəqi olur. Və gözəl əxlaq elə bir əməldir ki, gözəl əxlaq, əxlaq qiyamət günü tərəzidə ən ağır gələn əməllərdəndir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə ən yaxın olanlar da gözəl əxlaq sahibləri olacaq. Və həmçinin də bayaq qeyd etdiyimiz kimi, <clears throat> insanların cənnətə girməyinə səbəb olan əməl ən çox əməllərdən, əməllərdə ən çox əxlaq olacaqdır. Və buna görə də insan əxlaqını düzəltməsi üçün öz nəfsi ilə cihad etməlidir və öz nəfsini hesaba çəkməlidir və baxmalıdır ki, zəif tərəfi haradır, hansı tərəfdə bu zəifdir, haqqı ödəmir və çalışmalıdır o tərəfdən əməllərini düzəltsin. Və yenə də qeyd edirəm, qardaşlar, gözəl əxlaqın Allah qatında həqiqətən də böyük yeri var. <clears throat> Təəssüf ki, bəzi qardaşlar <clears throat> bu məsələdə səhlənkarlıq edirlər. Və gözəl əxlaqın əqidə ilə birbaşa əlaqəsi var. Əgər kiminsə əxlaqı gözəl deyilsə, pis əxlaq sahibidirsə, deməli bu insanın əqidəsində və onun etiqadında da deməli, problem var. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə baxsaq görərik ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm çox gözəl əxlaq sahibi olub. Bu, onun nədən irəli gəlirdi? Düzgün etiqaddan, əqidədən. Çünki düzgün əqidə, düzgün etiqad gözəl əxlaqlı olmağı tələb edir. Və əgər kimsə pis əxlaq sahibidirsə, demək olmaz ki, onun əxlaqı, onun əqidəsi düzgündür. gözəl əxlaq, gözəl düzgün əqidə ilk növbədə gözəl əxlaqlı olmağı tələb edir. Barakallahu li və lakum fil Qur'ani azim və nafa'ani və iyyakum bima fihi min al-ayati wal hikmə. أقول və هذا وأستغفر və لي və ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Muhterem kardeşler, məhz təqvalı olanlar dünya və ahirətdə mücət tapanlardır. Və Allah Teala Quran-ı Kərimdə təqva sahiblərinə, müttəqilərə dünya və ahirətdə böyük nemətlər vəd edir. Qiyamət günü cənnət vəd edir Allah Taala müttəqilərə və həmçinin bu dünyada da müttəqilərə Allah Taala böyük nemətlər verir. Quran-ı Kərimdə Allah Taala buyurur: "Vattaqullaha və yuallimukumullah." Allahdan qorxun. Allah sizi öyrədər. Yəni Allah Taala müttəqiyə faydalı il elm verir. Allah Taala müttəqi quluna ruziləndirər onun gözləmədiyi yerdən, sanmadığı yerdən onu ruziləndirir və həmçinin də müttəqi quluna hər bir çətinlikdən çıxış yolu qoyar. Allah təala buyurur: "Və men yettaqillaha yec'al lehu makhrajan və yarzuqhu min haysu la yahtasib." Allahdan qorxana Allah çıxış yolu, çıxış yolu göstərər və ona təsəvvürdə gətirmədiyi bir yerdən ruzu verər. Və sələflər də bir-birlərinə təqvalı olmağı tövsiyə edirdilər. Və məsələn, Umar ibn Abdüləziz rahiməhullah öz əyyanlarından birinə məktub, yazan məktubda deyir, sənə təqvalı olmağa tövsiyə edirəm. Bil ki, Allah Taala yalnız müttəqilərdən əməllərini qəbul edir. Və yalnız müttəqiləri bağışlayır. Və yalnız müttəqilər <clears throat> Allah qatında yüksək məqama sahib olacaqlar. Və təəssüf ki, dövrümüzdə təqvalı olmağa, olmağı tövsiyə edənlər çoxdur, amma bunu əməl edənlər isə azdır. Baxın, bu Ömər bin Abdüləzizin dövründə idi. Və Allahdan istəyirəm ki, Allah Allah bizi təqvalı qullarından etsin. Amin. Və Allah bizim əməllərimizi qəbul etsin. Amin. Allah Allah bizi əməllərimizdə ixlasla rüzləndirsin. Amin. Və Allah sələ bizim xalqa hidayət versin. Amin. Və o qardaşlar ki, əziyyət çəkirlər, xəstədirlər, Allah onlara şəfa versin. Amin. Və Allah sələ dünyanın hər yerində əziyyət çəkən müsəlmanlara kömək olsun. Amin. İbəd Allah, İnna Allah ya'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil qurba ve yenha anil fahşai vel munkari vel baghi ya'izukum la'allakum tezekkerun. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون